uh, en haar groep, Wakefield, geproduceer het, was hierdie specifieke een, wat julle nou nog geluister het, two times, en toe sê ek nog, dit is net one time gewees, dit was nie two times gewees nie, sy praat nog van three times ook, betekker, en uh, ja, en ek het vir julle welkom geheet by die program, of uh, uh, uh, en vir julle vertel, dat vandagsinne was sommer net een random gekies. Ek weet, uh, ek, ek glo nie my mic was aan nie. So, uh, ek uh, herhaal myself, of ek sê dit nou vir die eerste keer. Uh, ek het gesê, ek het die program vandag opgestel, dier sommer maar net die speerlijs voor my oop te maak, en dan sê ek, select, select, select, select, en so het ek een totale speelhuis saamgestel en hier opgesit, en dit is wat uh, ons nou vandag op die proef stel en kyk of dit gaan werk. Uh, want gewoonlik, soos ek ook gesê het, of ek genoem het daar so, is dat gewoonlik sit ek en ek pijns oor elke liekie wat ek opzit, en ek kyk om en ek luister om en ek sit om op en ek haal om af en ek luister om weer en ek soek een ander weergawe. Eeuw, dit is gewoonlik een story om een program op te stel. Maar vandag het ek die easy way out gevat en ek het sommer maar net gesê piek die en piek die en piek die en, en dit is wat ons gaan luister vandag. Oké, okay, ons het geluister na Anne Lee en two times. Nou kom ons by een groep, uh, ek dink, ja, dit is een damesgroep, uh, en uh, hulle, hulle is een vokale deal, wat in 1977 gevorm is, en uh, dier die Spaanse kunstenaars, Maite Matios en Maria Mendiola, Die duo het vinnig internationale sukses behaal met hulle debiet enkelsnit Yes, I can boogie, wat nummer 1 in groot deel van Europa bereik het. Nou, die een wat ons vandag gaan luister van hierdie twee dames, is uh, mooi meisies en uh, hulle synchroniseer hulle danse ook so mooi. Ons luister na Bekara met Sorry I'm a Lady. Daar is niks fout daarmee nie. Mm, here it comes. and again. Something in the way he moves makes me sorry. I'm a lady. Hello, stranger. You're a danger to the law and order here. They don't like men like you in our city. You're too pretty to Sorry, I'm a lady. Um, ja, hulle is daar op die grens van uh, Mexico na Amerika, Lerado is die plek, ek dink, ek weet hulle te liekie, uh, eh, the devil sent you to Lerado, just because he knew I'd be there. Nou kom ons by Charlie Reach, en ek sê eers hallo aan uh, Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, uh, jy sê jy is ingeskakel of jy so nou net ingeskakel het en so, welkom by die program en ek hoop jy geniet wat jy luister en uh, uh, Judy Judy uh, Swanepoel jy het ook een indikatie gegeer dat jy ingeskakel sal wees uh, so, baie welkom en lekker luister, uh, gesels saam daar op die groepe en uh, ja, ok ons kom by een man, sy naam is Charlie en hy is Charlie Rich en die liekie There Won't Be Any More geskryf en uh, opgeneem dier Charlie Rich. Dit is in 1960 opgeneem en eers aan die einde van 1973 is dit vrygestel en uh, was sy vierde nummer 1 treffer op die Billboard Hot Country singles in maart 1974 en ook op die top 20 treffers uh, van uh, eh, die selfde tydperk. Nou ja, is, jy sien, eh, die liekie is in 1960 is hy geskryf. Hy het geen vertrouwe in die liekie gehad nie, sit hom op die rakke, vergeet van hom. En toe in 73 toe doog hy, ach, kom en steek maar voelers uit. En aan die einde van die dag is dit a hit. Kom ons luister, Charlie Rich, uh, amper sê ek, sorry, <laughs> my lady, uh, They Won't Be any more. Don't wait for the postman If you're looking for a letter from me, there won't be any. lekker ene daar van Charlie Rich, there won't be any more, moet nie in die postbus gaan kyk vir enige briewe van my nie, moet nie wacht vir een telefoonoproep nie, ek is kwaad vir jou, ek gaan jou nie weer bel nie, en ek gaan jou ook nie weer brief stuur nie, dit is wat hy hier, uh, wat insinueer sê hulle. Nou, ja, ek sien eh, Motti, Motti de Kok daar van George, sy en Drew, hulle luister ook gereeld, en uh, sy is ingeskakel, en dan so ook Hanley van Royen, daar in Kempton Park, uh, dankie dat julle ingeskakel is, ek uh, geniet julle teenwoordigheid, en <laughs> ek is blij, julle geniet die muziek. Die volgende ou op die draaitafel, hy het hy enige introduction nodig, Elvis Presley op 8 juni, of nee, 8 januari, sorry, 1935 is hy gebore in een tweeslaapkamerhuis in Tupelo, Mississippi. Sy tweede naam is Aaron en sy tweelingbroer, Jesse, Garen, was doodgebore. So, hy was een alleenkind, hy is een alleenkind groot geword, sy ouwers was Vernon en Gladys Presley en hy het in 1948 het hulle verhuis na Memphis en dis waar die dinge gebeur in Memphis, Tennessee, ne? Ok, ons luister na Elvis en een van sy ouwer baie pop. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. We too blind to see. Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cool wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. And his mama cries. The crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young men die. cold and gray Chicago morning, a little baby child is born in the ghetto. and his mama cried. Elvis Presley, wat sal een oldies program wees, sonder om hom in te sluit, ne? Golden oldies, hy golden Elvis, hy word ingesluit. Ok, um, ehm, Freshly Ground, Suid-Afrikaanse Afrovisie groep, wat in 2002 in Kaapstad gevorm is, die groeplede het verskillende achtergronde waarby Suid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe Freshly Ground, sy muziekstijl uh, is gemengde elemente van traditionele Suid-Afrikaanse muziek, soos uh, Kwela van Afrikaanse volksmuziek, blues, jazz en kenmerke van indie rock. Hulle is bekend om hulle vertooning van uh, eh, Waka Waka, ne? wat hulle saam met uh, die Colombiaanse sangeres uh, Shakira gesing het. En uh, ja, nou kom ons en ons gaan luister na hulle reg in die begin, van hulle eerstes, is hierdie ene, a eh, Freshly Ground, en ons luister na Doobie Doo. Did you hear the news on the radio today? People have agreed to give their love away. I can't wait to be there in line. No, no. Politicians have agreed to honor and obey. They'll come down and listen to what the people say. Leslie Ground, doobie, doobie, doobie, doobie, doobie, uh, ja, hoeveel keer, um, ja, ek weet, hulle groot, ander groot treffer was natuurlijk hy een wat gesê het, by Shania Twain, Waka Waka, en dan het hulle ook, uh, wat, Light My Fire, of so iets, uh, het hulle ook gesing, ok, hierdie ou, ek het altyd gedog, ek het nie geweet, hy is, uh, eers nie, ek het altyd gedink, hierdie ou pas beter in, by, uh, is een Griek of een Italianer of so iets, maar ek praat van jou Dolan natuurlijk. You're such a good looking woman is een liekie van die eerste sangers Joe Dolan. Die liekie is geskryf dier my hero liekie skryver en ek sê dit altyd as ek die ouse naam noem. Ach, jylle weet al klaar. Ek gaan sê Albert Hammond. Hy het die liekie geskryf saam met Michael Hazelwood en vervaardig dier Jeffrey Everett. Dit is 1970 vrygestel en internationale treffer vir Joe Dolan geword en was een hoogtepunt op nummer 4 op die Irish Singles Charts. Ons luister na Joe Dolan en You're such a good looking woman. Hey, hey, hey. God created a woman for me. He must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head put a soft summer breeze in your sighs so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They're thinking, falling out of here. And if you listen to what they're talking about, they're talking about who's walking about with an angel at his side. Up there in heaven, I bet they are mad. I bet somebody will wanna know why. The most incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things, they made an angel as lovely as you. able to fly. You know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things, they made an angel as lovely as you. But they'd forgotten to fit you with wings. Wow, me, oh my, you make me sigh. You're such a good looking. people stop and people stare. You know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about. Yes, eh, Joe Dolan, die Ier dan, as hy nie Grieks of <laughs> Italiaans is nie, dan sy Iers. En ek krij een boodskap hier van Jannie ook, Jannie Duplessis daar van die jachtkamp. Mense, jylle keier daar terwyl jylle luister na die muziek. Dit is waarvoor hierdie program is, man. En kom ons klinke glaas, ek het een glas water hier, so ek weet nie wat jylle daar voor jylle nie, maar uh, ja, <laughs> kom ons sê, op 1, 2, 3 sê ek, cheers! Cheers! jy weet, en dan uh, moet jylle die rest van die program ook geniet saam met my, en uh, ja, al die customers daar, uh, onthou om volgende week weer te kom, elke vrijdag, vrijdag is het happy hour, daar in Jannise kroeg, of Jannise jachtkamp uh, pub, ja, uh, dan moet jylle elke vrijdag daar wees, en die mense wat nie vandag daar is nie, uh, maak een plan en kom vannacht daar uit, uh, ek ga nog aan tot, wat, 6 uur is het, daar rond, nee, 3 eh, tot 5, 3 tot 5 is my program vandag, en dan uh, kom Rudolf op met opspoed, dan kan julle sommer verder luister na sy program ook, en in bel, en met hom gesels, hy doen dit die beste. Ok, ons stap aan, ons gaan nie nou hier ophou nie, ons stap aan, en ons kom nou by twee liekies van een ou, uh, sy naam is Henry John Duchendorf, ah, Julle weet natuurlijk, dit is John Denver, geboor op 31 december 1943, oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997, bekend as John Denver. Hy was een Amerikaanse sanger, likkieskrijver, acteur, activist en humanitair. Nou, humanitair, dit klink vir my soos een ou wat grappies vertel. Jy weet, hy het een humoristische <laughs> Uh, nee, ok, dit is net die toon oorgestelde, dit is een serieus ou en hy is lief vir mense, humanitair, wie sy grootste commerciële sukses as solo sanger was. Ok, er kom ons doen twee van sy liekies, ne? Yes, hy is gelukkig, hy krijt sommer twee spots hier op een middag, maar uh, ek meen, John Denver, die eerste enige wat ons gaan luister is, eh, uh, Calypso, hey Calypso, ja, dit is een prachtige liekie daar, ne? klink soos een belade, diezelfde as a Sweet Surrender, klink ook soos een, een, een, een of ander belade, nou, oké, okay, dan sê ons nou maar Joe, uh, I mean John Denver, hy is een ou wat goed is in uh, belades, kom ons luister, hier kom die eerste ene, hey Calypso, hey Calypso, crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. guide you. You bring us beside you, to light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. die. Ja, ek onderbreek hom, want dit was so mooi gewees. Dit is nou uh, folksanger van formaat. Kom ons luister na sy volgende ene, soos ek aangekondig het, John Denver, Sweet Surrender. Lost and alone on some forgotten highway Traveled by many, remembered by few Looking for something that I can believe in. Looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know where I'm going. I'm not sure where I've been. There's a spirit that guides me, a light that shines for me. My life is worth living. I don't need to see the end. Sweet, sweet surrender. some forgotten highway Traveled by many, remembered by few Looking for something that I can believe in Looking for something that I'd like to do with my life There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't There's a spirit that guides me, a light that shines forth. was hy, soos ek gesê het, een lekker, lekker belade type eh, muziek daar, John Denver, hy doen het uitstekend, en ja, dit is nou uh, eh, vastdans daar. Je weet, so jylle ouwens wat daar by die jachtkamp sit, en uh, uh, so bierkie of twee, uh, maak seker, dat jylle daarom die vloer ook gebruik. Ek dink daar is spasie daar so. So, maak jy gebruik van die vloer uh, as, as, as, as daar nie, jy, wel, as jy nie jou vrou vraag ander ou om samen jou te dansen, eh, jy weet, eh, maak jy saakie. Uh, uh, <laughs> everything goes. Ok, ons kom by die ou. Uh, en ja, hy is al lang al oorlede en hy is al lang al gebore. Hy is in 1928 gebore op 15 december, Be Ernest Berth Ashworth. En hy is eh, oorlede op 2 maart 2009, Amerikaanse country muzieksanger, omroeper en jarenlange Grand Olay opreester. Aangetekend dier Hickory Etiquette, het hy twee atelier albums in sy loopbaan opgeneem en verskye enkelsnitte op Billboard Hot 100 songs opgeneem, en sluiten die nummer 1, wat ons nou nog gaan luister, een lekker ene en was een groot treffer in sy dag, Talk Back Trembling Lips. Kom ons luister! Kom ons luister! to you let you know how much I dit was Ernest Ashworth met Talk Back Trembling Lips. Nou ja, ek het uh, die skoonsister hier van Kaapstad en sy keier hier by ons en sy het daar aangedring. Sy het my dood voor oog gesweer. Ek moet hier die volgende plaat opsit en so speciaal dan vir Marianne Brandt of ja, uh, eh, sy, eh, put ek uh, Tina Turner Simply the Best ek hoop julle geniet het. En eh, kom ons sê so bykie iets van Tina, sy is gebore as Anna May Bullock, 26 november 1939 tot 24 mei 2023, so sy is ook laas jaar oorlede. Uh, nou, omtrend amper jaar terug, ne. Amerikaanse gebore, oops, Amerikaans gebore um, uh, sa, uh, sangeres en uh, sy het baie prominent geword in die uh, hoofsanger van Ike en Tina Turner review. Ons luister na Tina Turner met haar liekie soos aangevraad dier skoonsis Tina Turner, simply the best. MUZIEK Turner en dit is vir skoonsister Marianne Brand. Sy sit hier tassies gepak, ready to go. Sy het die weekie gekeir en <laughs> sy is nou, uh, wel, vijf uur is haar vliegtuig. So, hulle al twee, my vrou en sy sit hier buiten en hulle wacht om haar uh, eh, lichawe toe te vat om terug te vlieg Kaapsa toe. Ok, so all good things comes to an end, ne? Nee. Die volgende dame op die uh, draaitafel, Roxette, Sweedse popgroep uh, eh, is een deal bestaande uit Mari Frederiksen en uh, sy doen die koor en sledelborde en Per Gisley koor en kitaar. In 1986 het die deal internationale treffer geword toe hulle deurbraak album Look Sharp vrygestel het. Hulle derde album, Joyride, wat in 1991 vrygestel is, het net soveel sukses uh, gehad soos sy voorganger. Nou, uh, Roxette het 19 Britse top 40 treffers en verskye Amerikaanse Hot 100 treffers behaal, waaronder Amer Amerikaanse nummer 1 met The Look Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, A Joyride, en treffers uit sluit in uh, Dangerous, Fading Like a Flower, Spending My Time, How Do You Do, en Sleeping in My Car. Nou, ons luister na Roxette, en een van die wat ek genoem het, is Dangerous, Roxette. sy Roxette en sy sê, dis dangerous, pas op, moet nie daar aan raak nie. Ok, <clears throat> ek wonder, gaan ek nog een indruk gau gau, voordat ons by die funny spot kom, ach, kom ons maak sy, hoekom nie, daar is baie tyd. Patricia Loos, bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice, sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 uitgereik. Sy het ook verskye TV-programme, soos Toyota Top 20, Blonde Ambassie en Supersterre het sy aangebied. Patricia is Gauteng geboore waar sy op hoorskoel Mondior gematrikuleer het. Sy is in mei 19, eh, nee, 2003 met Mark Woodfield getrouwd. Ek dink hy was een weervoorspeller of iets op tv. Ek weet hy het iets op tv gedoen, ek kan nie onthou precies wat nie. Hy het een sien, uh, sy is in 2009 met kanker gediagnoseer en uh, as ek reg onthou was Patricia ook nogal sy kranige gymnast en op hoë vlakke daarin deelgeneem. Die liekie wat ons gaan gaan luister wat sy vir ons dag van ons sing, Patricia Loos, Tango Rain. Tango Rain. Patricia Loos gesing en ja, so, jylle kan nie sê, ek doen nie eh, Suid-Afrikaans uh, ook nie, ne? ek doen Suid-Afrikaanse muziek en dis nie so ou plaat daar nie, uh, maar kom ons gaan nou na die funny spot. Nou, uh, eh, vandag het ons maar weer met uh, Wackhead Simpson en uh, ja, hy belle ou omdat hy nou nie so op datum is met sy betalings nie. Kom ons hoor, uh, hoe hy die ouse siel, shame, dis een sonde ne, kom ons luister. Okay, I get this okay, email get... in from a lady called Rihanna Taute, she's an analyst at Sabric, whatever, maybe they make bricks, don't know. Um, SA Brick. <laughs> no, no, it's not SA Brick, it's Sabric. like S-A-B-R-I-C. Okay. It's an acronym that's not an acronym. Anyway, it get is. on with it. Get on it's with it. It's not like a word. It's an acronym. Okay, so so this is what happens. Um, this dude got a cell phone. He's paid the bill, but the cell phone company are not registering the fact that he has paid the bill. Oh, His okay. frustration levels are at an absolute peak. Right. I say no more. Goody. Brianna, fill me in. Well, what is the whole story here? Well, actually what happened was we're sitting in an open office environment, okay? Mm. So I overheard him on the phone, busy talking to this lady from <laughs> and apparently what happened was he paid the account in full already in April. Yeah. But they keep on phoning him for the payment, the last payment of the account, you see? Okay. And then he said to her that, um, and you're <laughs> me off and I don't know what all else. Yeah. And um, then he said to her, look, I'm going to fax it now for the last time. Okay, that's all I need to know. Hold on. Hello? Hello, Mr. Mitchell. Yes. I'm calling you from <laughs> there. You promised us a proof of payment earlier today. Listen, but how many times do I still have to fax it through? Sir, you, you're not sending it to us. Yes, I did. When did you? Two times already. Today? I have sent you today. I made payment today. How many times more do I have to send it? How many times more do I have to pay? I today I paid my bill for the end of the month. What do you mean? And still you're bugging me with nonsense. You're bugging me off. Yesterday. Right, today a lady phoned me with regard to payment. Yes. Last month, which I made. No. All right. No. I got my new statement yesterday through the post, which reflects the payment. Today I went and I paid 1,960 rand for the upcoming month. And still you f***ing around asking about payment which was made. It's f***ing me off. Say I'm paying for the call, so don't worry. Listen here. Money is not a f***ing issue with me. I've got more money than you will ever earn in a year's time. How much do you earn? per month. Yes. 125,000 rand. You see, because people like you don't pay, I can't get a big salary like you. <laughs> yesterday. <laughs> Listen, what you don't understand, I already paid. You're lying to us, yes, sir. Listen here, do not call me a liar. Sir, You're talking to Alex Peter Mitchell now. I paid 1,782 rand and 04 cents. Sir, on first, that easy pay number. Sir, so why do you call me and say you didn't receive payment? Sir, so where are you? From Mars. Sir, let me tell you one thing. First, you've told me you paid one seven. Now you paid one eight. Yes, I did. Don't you listen to me? Now you say one nine. The listen to me. <laughs> the number's going up, sir. Go and f- yourself. Next, you... you're not listening to me. I'm listening. Do I have to draw pictures for you? Please. Are you stupid? <laughs> Don't listen to me now. Listen. Listen to me carefully. <laughs> Hey, don't swerve. I'll come moor you. Listen, you and your mother and everyone that's here about money that I pay. You! Oh! You! Damn! Hey, boy! My greatness, Rihanna. This is the angriest dude I've ever spoken to. <laughs> This rivals the soap. Yeah. Yeah. Jeez. Damn. Listen, are you bugging me again? Sir, let me explain one thing quickly, sir. <laughs> I have the authority to cancel this number of yours. Listen to me. If you do that, I swear by you, by tomorrow afternoon, yes. by the end of the day, yes. I'm going to sue. Do you understand me? For because what? I do have, as God is my witness, I do have proof of payment last month and this month. Cancel my number. I beg of you, cancel it. But be aware that I am going to sue you. For how I much? do have it in my ability. Go onto my account. Okay, See in my statement that Blah, you blah, sent to me this month. <laughs> Sir, just tell me you're sorry and I will solve your problem. oh, Whoa. Oh. listen, are you blackmailing me now? Are you blackmailing me? I'm, You're asking of me an apology and then you will assist me. That's blackmail. Do you understand it? it's it's the previously disadvantaged male, sir. A what? Previously disadvantaged male. You. I am a black male, yes. <laughs> So, what does that mean to me now? You call me a black male. I did not. You said you're a black male now. Listen. Yes. Listen here. Yes. Listen here. Yes. and I'm I, I, and it's the last time that I'm telling you this. Say, if you just say sorry, Sipo. Sipo, why? Okay, Sipo, I'm sorry to the way that I talk to you. I want you to just say I'm very sorry uh, to my boss, Mr. Wicked Simpson. you know what? you, re- you really, you know what? This is not funny, Sipro. No, what? Th- th- this yes, is. you know what? I'm, I'm so mad. And you can tell Wicked Simpson. yes. Tell Wackertson. This is Wackett speaking. You're a bastard. You're a bastard, Wackertson. Where did you get my number? No, man. I was so mad now. I tell you, I can kill somebody. Wackett, you're a bastard. Oh, shame. <laughs> You know what? You know what, Alex? You're a beer dude. And when he says, I can kill someone, I believe him. Yeah, so do I. <laughs> Ja nee, so klinke ou wat bereid is om iemand dood te maak. Yes, hy was eh, maar briesend gewees. Uh, eh, that, that's pushing it a bit far, jy weet. Uh, eh, shame, arme ou. Ok, <laughs> die program gaan aan en ons kom nou by, uh, jy weet ek het nou so lekker gelag, buiten nou vir uh, Wackhead, het ek, <laughs> ek het hier onder my lesenaar, het ek so a boot, dit is nou koelerig vandag in Kimberley, so ek het hierdie uh, so, so groot uh, skoen type ding, waar jy al twee jy voete kan insit, jy kan om draai, laat hy uh, uh, uh, warm maak, hy het so gelijn met syke skaapvel en so aan, en uh, dan hy, uh, om een massage vir jou voete te kry, het hy ook so een dingetje wat jy kan krrr, jy weet hy vibrate, en nou, ek sit hier so en <laughs> terwijl ek uit, ek loer so onder die lesenaar in, ek sien my hoentje, so Buster Jack Russell Chihuahua of type ding, uh, hy le op die boot. En uh, ja, die, die, die uh, hitte is aan, die heater is aan, en so het my lekker warm wees vir hom daar so. En so terwijl hy so le toe, <laughs> gaan draai ek die uh, vibrator op vol, Yes, <laughs> ek sê, sê, ek wens ek het een video gehad. Hierdie hond, hy spring op en hy begin in die licht al hardloop. <laughs> En hy is weg. En hy, hy kom nou terug, sterk tussen die benen, en loer hy vir my, en loer hy vir hierdie ding, hier onder die lessenaar, met die uh, vibrator in, of uh, ja. In elk geval, <laughs> ja, kom ons sê op uh, die draaitafel nou, op 25 mei 1999, stel Blackmore's Night, uh, jy sê 1999, dit is nie so oud nie, ek doen ouwe records, ek doen nieuwe records, ek doen die hele spectrum. Uh, stel Blackmore's Night, hulle liekie Under the Violet Moon vry, en wen daarmee New Age Voice of the uh, toekenning vir die uh, beste vokale album in 1999. Blackmore Knight is een Brits-Amerikaanse deal bestaande uit Richie Blackmore en die meisie met die pink haare Candice Knight. Ek, ek dink eindelijk is net vir die uh, video is dit pink gemaakt, is eindelijk Violet. Ja. Uh, tot op datum het hulle 10 albums in die licht laat sien waarvan die laaste ene All Our Yesterdays uh, was op 18 september 2015 wat hulle vrygestel het Ok, nou ons luister na hulle waar hulle sing Under the Violet Moon, wat natuurlijk een van my mees onlangse uh, ginstelinge, reken, uh, uh, wat re, renaissance uh, ginstelinge is, kom ons luister na Under the Violet Moon van Black Moon's Night. Een lekker ene, ek like om. Violet Moon, Violet moon. ons night, nou under violet moon, en uh, ja, raise your hats and your glasses too, wat doen julle daar in die jachtkamp? Sit julle maar net daar so, of uh, gesels julle, of uh, uh, raise a glass every so or ah, once in a while, jy weet. Middle of the road is die volgende op die draaitafel, het aanvankelijk in 1967 uh, ook opgetree as part 4, en later as Los Cargas, en uh, voor hulle op 1 april, dis nie April Fool nie, ne, op 1 april 1970 het hulle by mekaar gekom met die sangeres Kelly Sally Carr, hy en die heliumachtige stemmekie. Uh, eh, die drommer was Ken Andrew en lead gitaarspeler Ian McCready en sy broer Eric op bas. Om middel of the road te skip, ook van Skotland, waar hulle eh, maar gesikkel het om op dreef te kom, toetrek hulle in, in 1972 na Italia, waar hulle amper so'n middelike treffer in die ABBA-stijl geword het, en uh, onder die bestuurderskap van die muziekvervaardiger, Giacomo Tosti, Tosti, nie Tosti nie, Tosti. <laughs> hulle bekendste plaat was in een groen, Chippie Chippie Cheep Cheep, maar vandag gaan ons luister na Soleil Soleil 1972. Just a little bit lonely Just a little bit sad I was feeling so soos ek sê met Abba Stijl, ne, is verbaasend toe klomp groepe, LUV, uh, eh, Middle of the Road, en nog een hele paar ander, wat Abba Stijl aangeneem het, uh, toe Abba so gewild geraak het. Cat Stevens is die ouwe Yusuf Islam, ne, hy is uh, eh, geboor as Steven Dimitri Giorgio, uh, op 21 juli 1948 en hy was algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens. Hy is een Britse sangerliekie skryver en kan uh, vele muziekinstrumenten bespeel. Sy debietalbum van 1967 het die top 10 in die Verenigde Koninkrijk bereik en die albumse titel Matthew and Son het in nummer 2 op die Britse single kaarte bereik. Stevens' album T for the Tillerman van 1970 eh, en Teaser and Firecat van 1971 albei dier die uh, wel, die platemaatskapie RIA vereniging is uh, drievoudige platinum wenners, uh, die een wat ons nou gaan luister van hom van Cat Stevens dan Lady de Abbenville kom ons luister MUZIEK tidak banding Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill My lady, dapanville got by up on me. You look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady D'Abanville. la la la. Dabanville lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. dit was Cat Stevens, of hy is ook ons bekend as Yusuf A Islam, ne? Uh, Lady Dabanville, en uh, ja, dit is ook uh, jylle rikkie terug, ek, ek, ek, ek, ek kan nou die datum vergeet van hom. Die meisie wat nou opkom is ook, toe ek nou al gewerk het, wat sy eerst die, uh, die voorgrond getref het, Die een liekie wat ons eh, gaan luister, sy, ons gaan sommer twee van haar luister. Die eerste ene is You're Still The One, is een liekie wat geskryf is en opgeneem is dier die Canadese sangeres Shania Twain. Dit is vrygestel as die derde solo van haar derde studioalbum Come, Come On Over van 1997. Ook redelijk onlangs, ne? Nee? Ja, wel, ek kan sê 1997 is redelijk onlangs, kan ek nie. Die lied is geskryf dier Twain en Moed Lange en vervaardig dier Lange. Dit is 27 januari 1998 in VSA vrygestel as die eerste solotreffer van eh, Shania Twain wat op die eh, radio bekendgestel is. Shania Twain, You're Still The One en dan gaan ons om het direct na, na eh, ander een van haar luister en dit is From This Moment van hierdie oomlik af. Mm, like we made it Look how far we've come, my baby We might have took the long way still know ons gesing het, een prachtige liekie. Um, ja, die ou, wat ons nou gaan luister, ne? jy sien, hy het sy skooloopbaan, eh, Jan van Riebeek in Kaapstad, was sy uh, eh, school gewees, uh, en hy doen sy militaire opleiding in die Valskermbataljon. Respect, respect, respect. Ne? Enig een wat daar uh, dier is, het ek uh, baie respect voor. Hy behaal die graad BSc Honneurs Ekologie aan die Universiteit van Stellenbosch, waarna hy konstondig klas gee aan die hoerskool Durbanville. Klink amper soos uh, die plaat wat ons net geluidster het van, wie was hy, eh, Cat uh, Stevens, de Urbanville, de Urbanville, Ok, en Paul Roos Gymnasium op Stellenbosch. Hierna bekwam hy homself as een kopersmit by Pieter van Dijk, sy ateliers in Kaapstad, waarna hy volwaardige kopersmit werk as kins en opdrachtwerk beoefen. Hy was ook hy ijwerige antieke glasbottel artefakte samel, versamelaar en het ook metaalvertikker opsporing as een stokperkie beoefen. Sy een weird ou sal hom nie sê, nie. Uit sy hevelik met Koba is drie kinders gebore en uh, die drie kinders is uh, uh, Pierre Henry, uh, Saskia en Koba. En uh, as gesind het, het hulle gesamelik of individueel saam met hom opgetree. Koba en Randall Wickham, natuurlijk, ons luister na Dans met die Rooierok, wat anders? Nou, nou, in Loeriesfontein, wat een liekie sy kan onthou van ongeveer die, die tydperk van die Eerste Wereldoorlog, wat sy pa of opa daar gesing het, wat hy kan onthou. Toe sê, ja, ek onthou een liekie, een prachtige liekie, maar kan nie met die vers, dat hy nie nog net die koor onthou. En hy sing toe vir ons die koor, een prachtige, ongelooflike koor. En hierdie professor het toe, dit sy werk gemaakt om op te spoor, waar was hierdie vers, waar kon staan, hoe, wie ken het nog talk? En na jare sy soektocht, ontdekke in Heidelberg Transvaal een man met die naam van Ben Spies en Ben Spies reageer toe op die vraag ek kan een lukkie ek onthou nog net die versies maar nie nie meer die koor nie en dit is hierdie lukkie wat getuig van die tydperk in ons geschiedenis toe die manskap in die vier provincies opgekommandeer is om te gaan beklei in Suidwest-Afrika MUZIEK Duitsvers is lekker, Duitsvers is goed, Duitsvers is vol van die boerkiese bloed. Al trek ons onder water en trek ons onder kos, daar weet ons die boerkies, hulle gaan ons verlos. Dans met die rooi rok, die aardland van my, dis die rooi rok, is die rooie rok wat waai Dame de Landes Orkest, hoi hoi Dis die rooie rok, dis die mooie rok Dis die rooie rok wat zwaai Ons commandantie is een kleine jubel Hy trek met ons haastig Hy trek met ons haastig Hy trek dier die bosrand met sy grote gevaar Ons hempies is stikke, ons broekies is klaar Maar dans met die rooi rok, die hartlam van my Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat waai David de Lange Sorkes, hoi hoi Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat swaai klein komandantie en een groot generaal en het trek met ons daar uit hoe ver westrans vaal ons drink jy soepie en gaan ons weer weg dan gaan ons so moedig tegen die blakboote weg dans met die rooi rok die hartlamp van my dis die rooie rok, dis die mooie rok, dis die rooie rok, wat waai, daar met die lange orkest, hai hai, dis die rooie rok, dis die mooie rok, dis die rooie rok, wat swaai. My dierkie die huil nou, haar harkie blus, soek liefst nie hier nie, maar ver in Duits-Wes. Duits-Wes word donker, Duitsbees word goed, Duitsbees word ook van die Jermanse bloed. Dans met die rooie rok, die hartlam van my, dis die rooie rok, dis die mooie rok, dis die rooie rok, wat waai, daar met die lange sorkest, hoi hoi, dis die rooie rok, dis die mooie rok, dis die rooie rok, wat swaai, dans met die rooie rok, die hartlam van my, dis die rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat waai. David de Lammes orkest, hai hai, dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat swaai. As hy uitstekend, hy was ook Afrikaana gewees. Dit is Randall Wickham wat ek van praat. En uh, dans met die rooi rok. Ok, nou die volgende Wel, ok, die volgende twee groepe, ja, het ek, uh, ek het so een restaurantje gehad, door in een plek genaamd Daniels Keil, is door in die Noordkaap, uh, eh, na by Koerman, na by Lime Acres, daar in die wereld, ne, het ek so een kroeg restaurant gehad, en in die plek het uh, ek uh, daar die tyd, het my customers gehad, vir my gedikteer wat er muziek ek moet opzet vir hulle en hierdie ene was nogal een baie gewild gewees vir hulle in daardie dag. Hulle het my gevra om Starship op te sit. Nou Starship is Amerikaanse rockgroep, aanvankelijk is hulle uh, eh, voortsetting van die Jefferson Starship, voordat hulle verander het in een muzikale richting en uh, gevolglik daarmee die sleetellid van die groep Eh, Jefferson Starship eh, het hulle verloor en hy het hulle daarna dier een rechtsgeding tot een naamsverandering verplug. Die liekie We Built This City is in 1985 geskryf dier Bernie Toppen, Martin Page, Dennis Lambert en Peter Wolf en is oorspronkelijk opgeneem dier Starship as hulle debiet single of debiet solo dan op hulle album Starship hier vandag luister ons nou na daar die liekie. We built the city. Nou die volgende groep, oké, okay, kom ons maak het so met twee in een rij hier so. Die volgende groep is ook een wat ek gereeld uh, requests voor gekry het daar in my restaurant en geloof het of nie, die groep is A Touch of Class, beter bekend, is nie ons Touch of Class, wat ons hier in Zuid-Afrika kent uh, moet hy van een merwe ou en sovoorts en sovoort. Hierdie is Touch of Class en hulle was bekend as ATC. Ok, A Touch of Class. En hulle, die liekie wat hulle gereeld uh, wel aangevra is van hulle was Around the World. Uh, hulle is, noem hom ook La La La La La. Ek weet nie hoeveel la's nie, maar La La La La La La La. En sovoorts Ok, Starship, we built the city, and then a touch of class met ITC, it's uh, eh, eindelijk around the world. Kom ons luister. We built the city. was hy, ek het weer nie getel hoeveel lalalalas is daar nie, maar daar is heel wat, ne. So, dit is sy alternatieve naam, sy eindelike naam is all, nee, nie all around nie, is net around the world, moet a touch of class of al beter bekend as ITC, dis al wat hulle voor, uh, wel, waar hulle meer uh, bekend voor is. Die ou wat nou, het is ook een onlangse liekie, uh, eh, is in 2018, nou, jy weet, soos in kennis, is die seste studioalbum van die Amerikaanse sangerliekieskrijver Jason Mraz. Die album is op 10 augustus 2018 vrygestel dier Atlantic Records. Die hoofdsolo van die album is natuurlijk Have It All en is op 27 april 2018 vrygestel vergesel van een video vervulling met die uitvoerende kunststudente uit sy geboortestad Richmond. Jason Mraes, hy sing Have It All. <clears throat> nou maar luister, dit is advies aan een dochter. Je weet, as jy een dochterkie het, koop hierdie plaat van haar en sê, jy meen elke woord wat daar gesprag word op hierdie plaat. <laughs> Dit is uh, baie uh, instructies en baie dinge wat jy uh, vir jou dochter kan laat. Ons luister, Jason Mraes. auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest. May you catch your breath. Or oh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or may the road less paved be the road that you follow. you to have it all is a slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or uh, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. Or uh, may the road be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that i be sad without you. I want you to have it all. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go. Raise your glasses. Go, go, go. You can have it. dit nie wat jy vir jou dochter sal wens nie. I want you to have it all. En met al die goeders wat hy alfabeties opnoem daar so. Ok. Um, nou, in, in 1973 het sy as deel van die groepte eh, Brennigans deelgeneem aan die eerste selectie vir die Erevisie Song Festival wat in Fadu Fadu uh, wat eh, beteken Long Long Ago hulle het uit, uh, vierde uit acht deelnemers geëindig, uh, onthou jylle wat geluister het, ek het laas zondag, het ek die uh, Eurovisie competitie wenners aangebied, so ons het nie by hierdie uh, Brennigans uitgekom nie, hulle het uh, vierde geëindig, uh, twee jaar later is hulle dier die LT, RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig, alhoewel Luxemburg al baie gewen het, het hulle weer eens nie gemens nie gewin nie. Uh, dit is uh, in Eurovisie in Swede. Geraldine Brannigan het die toy liekie gesing en het uh, net haar voornaam gebruik om te onderscheid tussen die Geraldine Brannigan, wat in 1967 ook aan die Eurovisie competitie deelgeneem het in Switserland. Nou, uh, sy het vijfde uh, gekom in hierdie keers uh, uh, op, optrede. Nou Brannigan is getrouwd met Likie skryver uh, eh, Phil Koelte, wat saam die Likie, uh, eh, die, die toy Likie, geskryf het. Ons luister na Geraldine en die Likie wat sy vir ons syng, een uh, baie mooi melodie aan die Likie, Take Me Back. Ooh. hear that melody, I'm choking back the tears. I treasure all my memories like souvenirs, and I start remembering. It seems like yesterday among my friends and family, and the love that I knew there much richer than I've ever been. A millionaire. Gone are those happy days, so very far away. Oh, how I miss those days and the simple ways we once knew. was hy, Geraldine Brannigan, is jammer om jou daar kort te knip, mysie, maar ongelukkig, tyd is die baas, en hy het, hy dikteer, dat ons nou moet klaarmaak, en ek sien die jaar toe sy daai ene uh, op, op die Eurovisie competitie gesing het, het die, die wenner daai jaar was Tappet on a String van uh, Sandy Shaw. Nou, uh, ja, tos op, tussen die twee ek dink Geraldine eh, se liedjie klink vir my mooier. <laughs> die melodie beslis mooier as Papadona string. Right, ek gaan uitspeel met uh, wat gaan ons doen? Uh, ok, nog een melodieuse ene, melodieus. En dit is Tollentol met Eleni. Ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het en wees seker om in te, ingeskakeld te bly vir 6 uur uh, wat uh, eh, Rudolfse program opspoed dan begin en uh, ja, soos ek sê, daar is lekker gesels daar, daar is lekker muziek daar, daar is interessante dinge wat in die program gebeur. Morgenochtend het hy weer uh, die, die, die uh, saterdag branch en uh, dan uh, sondagochtend het ek die eredienst uh, om 10 uur Dan die middag het ek weer muziekprogram om die naweek af te skit van julle af en daarna die Bible study wat handel oor die boek Lukas. Ek sê vir julle, lekker slaap, droom mooi en mag die weer daar by julle genet van die beste wees. Uh, ek sien het raak nou mooier hier so by ons as wat het deel dag was. Het was ijskoud hier so. Nou, tol en tol met Eleni is die liekie waarmee ek gaan uitspeel lekker aan vir julle, uh, eh, hoe sê ek altyd, uh, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen. Bye for now.